Egunon eh, guztioi, ongi etorriak eh, berriozar irratira, FM-ko egun puntu sortzira, hau eh, berrion albistegia duzue, berriozar irratiaren albiste emankizuna. kizuna. Momentu honetan 6 graduko temperatura daukagu berrio zaren eta beti bezala Nafarroako eta Iruñerriko albisteekin hasiera emanen diogu saioari greban istiluak egitea egotzita poliziak amalau lagun atxilotu ditu. Espainiako gobernuak bere mezua eman du atxiloketen bidez, greba orokorriaren egunean desordena publikoa eragitea egotzita, amalau lagun atxilotu zituen atzo iruñerrian, hoietatik erdia adingabeak ziren eta nerabeak atzemateko poliziak ikastetxeetan sartu ziren. Gobernuak ez zuen zertan poliziarik bidali ez eskoletara ez lantokietara. Epailearen aurrera deklaratzera joateko deia igortzea da, ohiko prozedura judiziala, baina poliziak ikastetxeetan sartzeak bestelako menetan mezua ematen du. Ateakireki.com webuneak eh, jakinarazi zuen atzo goizean hasiera batean lau pertsona atxilotu zituela poliziak agriotxapea auzoan. Hoietatik hiru amala urteko adingabeak. Arratsaldez gobernu ordezkaritzak baiestatu zuen 14 pertsona atxilotuak zirela Txintxilla generalaren kaleko polizia etxera igorri zituzten. Adingabeak goizean askatu zituzten eta helduek berri zarratsaldean komisaldegian deklaratu zuten. Guztira martxoaren hogeita 29tik 31 lagun atxilotu ditu poliziak Nafarroan. Greba eguneko 12 atxiloketez gain labeko bi ordezkari atzeman zituzten zen patronalaren aurrean protesta egiteagatik. Lizarrean beste bi gazte ere atxilotu zituzten. Zapalkuntzaren aurkako deia egin zuten atzo Iruinean, ela SK eta CGT sindikatuek eta beste gizarte eragile batzuek ere. Sasoia Iruña herriko langabetuen asamblea da AHTren aurkako taldea eta abar. Jendez gainezka zegoen tres reyes hoteleko aretoan Irantzu Lopezek euskaraz irakurritako agirian atzoko ratzia poliziala gogor gaitzetsi zuten. Lenik eta deitoratu zuen Espainiako gobernuak ez duela oinarrizko eskubide zibil eta politikoak aintzat hartzen eta zitazio judizialak igorri beharrean poliziak bidaltzen dituela. Dena den, batez ere poliziaren operazio horrek atzean eskutatzen diren arrazoi politikoak kritikatu zituen. Horregatik, herritarren gehiengoaren interesak lehen etxiko dituen bestelako eredu baten aldeko eta atxiloketen aurkako manifestaziora deitu duteen gaur arriatxaleko zazpietan irtengo da gazteluko, iruñeko gazteluko plazatik. Nafarroako gizarte osoari deia luzatu diote e, eta Espainiako eta Nafarroako gobernuen asmoak geldiarazteko mobilizazioetan parte ardezaten. Atzo, prentxaurrekoa bukatu ondotik, elkarretaratzeak egin ziren polizia etxearen aurrean eta beste hainbat tokitan. Gaur amabietan, gizarte eragileak Espainiako gobernuko ordezkaritzarekin biltzeko asmoa dute. Eta auzitegi gorenak berretxi egin du Kordobilan Jamilet eh, Giraldo hiltzeko agindua eman zuen gizonezkoaren zigorra. Auzitegi gorenak berretxi egin du Nafarroako auzitegi nagusiak Kordobilan Jabilet Giraldo hiltzeko agindua eman zuen gizonari jarritako hogeita bi urteko kartzela zigorra. Iazko otxailean eman zuen epaia auzitegi nagusiak Jose LG gizonezkoari Giraldo hiltzeko agindua eman zuelakoan emeretzi urteko espetxe zigorra jarri diote eta beste hiru urtekoa justiziari trabak ipintzeagatik. Giraldo hiltzea leporatuta auzitegi nagusiak eh, emakumezko bati jarritako zigorra berretxidu gorenak, Baina hilketan parte hartu zuten beste bi lagunei zigorra gutxitu die hogei urte eta sei hilabetetik amasei urtera. 2000 bederatziko apirilean hiltzuten Giraldo, Kordobilan, Tiroz, Nafarroako auzitegi nagusiaren arabera, prostituzio eta sexu gehiagikeriako kasu batean lekuko gisa aurkezteagatik hiltzuten. Hain zuzen, auzitegi nagusiaren epaiak zioen Jose Elejek espetxetik emantzuela hiltzeko agindua emakumeak lekuko tzaura emateagatik. Eta iruñerritik pixkatxo bat e, alden duz, larra gara joanen gara, izkuntza eksodoa gelditzeko eskatuko baitute bertan igande honetan. Sortzen ikas batua zelkarteak antolatuta, Euskarazko irakaskuntzaren aldeko festa egingo dute hilaren hogeita bian larragan. Hizkuntza eksodoarekin amaitzeko eskatuko dute bertan bildutakoek. Ikasle ugarik pairatzen dute eksodoa egunero, euren erritik kanpo dauden eskoletara joan behar baitira Euskarazko euskaraz ikasi eta bizi ahal izateko. Hori salatu dute sortzen ikasbatuazeko kideek. Elkarte honen arabera mila lareun umek baino gehiago egiten dituzte joan etorriak, bataz beste hogei kilometro egunean. Kilometro hauen guztien kostea zazpiunda berrogeita maika mila eurokoa da, bataz beste bosteundalaro gehi eurotik gora ume bakoitzeko soilik gasolinan. Eta orain bai, orain berrio zarko albisteak aipatuko eh, aipatuko ditugu eta gehientsuenak gainera datozen egunetarako itzorduak eh, ditugu. Berriena, ba, gaztelekuak eh, antolatu duen ateraldia edo kanpaldian Bartzelonara eta Portaventurara apirilaren hogeita sortzi, hogeita bederatzi eta hogeita amarrerako berriozarko udalaren gazte zerbitzuak, gaztelekuak San Adriangoarekin batera Bartzelonara eta Portaventurara bidaia antolatu du hilabete honen bukaerarako apirilaren hogeita sortzitik hogeita amarrera bitartean izanen da bidaia amalau eta hogeita amar urte bitarteko gaztei zuzenduta. Bidaiak keunda hogei euroko prezioa dauka eta informazio gehiago eskuratu edota izena eman nahi izan ez gero gaztelekura yo jo a arratsaldez. Eta asteburu honetan beste itzordu garrantzitsu bat eh, izanen eh, dugu elkarrekin abez batzak eh, aurrera darrai bere hogeita bost garren urte urrenarekin. Berrio zarko elkarrekin abez batzak hogeita bost urte bete berri ditu hori guziok dakigu eta amaika ospakizun ekitaldi antolatu ditu urte osorako iragana oraina eta geroa lemapean. Urtarrilean adibidez abez batzen elkarretaratzea egintzuten eta aldearen oraina nabarmentzen baina or, e, eh, oraingoan iragana ospatu nahi dute. Hori dela eta larun bat honetarako, biharko beraz, eh, kontzertu berezia prestatu dute, bertan abes batzaren lehen zuzendari izan zen Jose German Antonek parte hartuko du, eta baita azken hogeita bost urte hauetan koruan parte hartu duten beste zuzendari eta abeslari berrio zartarrik ere. Kontzertuan alaber, abes batzaren tarte edo etapa bakoitzeko abesti esanguratsuenak interpretatuko, interpretatuko dituzte, eta horretan arreta berezia jarri dute taldeko kideek. Emanaldia aldia, zazpietan hasiko da, baina lehenago boster dietatik aurrera argazki erakusketa eta atzera begirako bideo proiektzioa ikusi izanen dira hori guztia mendialdea eskolan. Eta itzorduez eh, ari bagaran, ezin aipatu gabe utzi atxaren eguna, berrio zarrien izanen dela, ez Atxaren eguna berrio ospatuko da datorren astelenean hilak hogeita iru. Liburuaren nazioarteko egunaren abaroan aurreko urteetako ohiturari jarraiki poesia errezitaldi musikatua eginen dute berrio zarko liburutegi publikoan arratsaldeko zazpietatik aurrera izanen da hori. Bertan izanen dira besteak beste Mikel Valentziaga olerkari berrio zartarra eta atxa elkarteko buru den Austin Zamora Senperetarra. Antolatzailea zorroka Euskara taldea da eta berriozarko udala laguntzailea. Eta azken hitzordu bat gaurko herrira mugimenduaren aurkezpena egingo baitute gaur berrio zarrien herrira Euskal Presoen aldeko bilgune berriak aurkezpena eginen du gaur berrio zarrien ekimena arriatxaleko sortzi terdietan izanen da kulturgunearen atarian. Eta beti bezala, Kirol kontuak eh, aipatuko ditugu, gure sintonia honekin, e, berriozar futbol elkartearen norgeiagokak, asteburu honetan, hauesek dira. Gizonezkoen futbolari dagokionez, lehen erregional mailako taldeak altxasun jokatuko du, altxasu taldearen aurka, igandean arreatxaldeko bostetan e, gazten taldeak atxeden aldia izanen du, eta kadeteak A taldeak berriz doneste beren aurka jokatuko du, doneste ben bertan, larun batean eguerdiko amabietan, kadeteak B taldeak e, iruñeko sanik nazio e, eskolaren talde hartuko du, berriozaren jokatuko da partida, bihar goizeko amaika terdietan. Eta aurrak A taldeak e, Inter Pamplona izeneko taldearen aurka jokatuko jokatuko du bihar ere goizeko hamar terdietan eta esoaren aurriak be taldeak berriz eh, San Jorge eh, edo San Duzelai eh, taldearen aurka jokatuko du berrio ere bihar goizeko hamarretan. Emakumezkoen eh, futbolari dagokionez, regional mailako emakumezkoen eh, taldeak Peña Zagresa talde hartuko du bihar arratsaleko lauetan hemen eh, berriozaren zazpiko futbol taldeak atxeden aldia izanen du eta boskos taldeak, emakumezko boskos taldeak mutiko alaiak taldearen kontra jokatuko du berriozaren. Eta gizonezkoen zazpiko futbolean eh, badakizue lau eh, ordezkari ditugula berrio ABC A, B, C eta D taldeak zazpiko futbola A taldeak amaiaren aurka lehiatuko da bihar goizeko amarretan berrio zarren Fu, zazpiko futbola B taldeak donesteberen beren aurka hariko da donesteben bertan bihar goizeko amarretan ere eta zazpiko futbola C taldeak eh, lezkairu izanen du aurkari bihar berrio zarren jokatutako edo jokatuko den eh, partidan goizeko amaikak eta laur denetan. E, eh, zazpiko futbolat de taldeak azkenik Teresiano izanen du aurkari bihar goizeko bederatzi terdietan orkoienen. Eta azkenik eh, futbito taldeak eh, aipatuko ditugu, berriozar A taldeak pas de ziganda ikastolaren aurka hariko da bihar goizek eguerdiko amabietan atarra bian, berriozar B eh, bedruna taldearen kontra, goizeko amaiketan bihar berriozaren eta berriozar C taldeak irabia taldea hartuko du, bihar eguerdiko ordu batetan berriozaren ere, berriozar D taldea mendiorriren aurka borroka hariko da, bihar goizeko amaiketan mendilorrin eta berriozar em, Teresianaz eh, eskolako taldea izanen du aurkari, bihar eguerdiko amabietan eh, Teresianaz e, eh, ikastetxean berriozar efek burlades taldea hartuko du, berriozarren jokatuko da partida eguerdiko amabietan bihar, eta berriozar G taldea beriainen aurka lehiatuko da, bihar eguerdiko ordu batetan beriainen berriozar atxek torto txiki hartuko du, bihar eguerdiko amabietan hemen berriozarren, eta berriozar i taldeak marillaken aurka jokatuko du, ordu batetan hemen berriozarren azkenik, berriozar eh, J taldea beriainen aurka hariko da, eguerdiko oamabietan bihar beriainen. Eta gure kirol tartetxoari amaiera emateko gogoraraziko dizuegu bi mendi ateraldi izanen ditugula asteburu honetarako gure herriko bi mendi taldeek beste horren beste txango edo mendi ibilaldi antolatu dituzte Ere ala BKE mendi taldeak mila eunda berrogeita masei metroko bargain mendia igoko du larun batean. Ibilaldia goizeko sortzi terdietan aterako da lantze luze talekutik. Bestalde mendizaleak Los Amigos de la Montaña taldeak beste ateraldi bat antolatu du igande honetarako. Gipuzkoako ara hotz errira joanen dira andarto txiki mendia igotzera. Egun osorako ibilaldia da eta beti bezala eguzki plazatik aterako da goizeko bederatzietan. Bederatziak eta, edo barkatu, zortziak eta berrogeita sei minutu, bederatziak izateko amalau minutu, besterik ez, hause izan da guztia gure gaurko boletinari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan eh, berriozari irratian, FMko eun puntu zortzian, eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.